Dobrodošli, bratije, u Kostrušku svetinju na ovo bratsko sabranje oko Krista Gospoda i oko svete tajne liturgije tijela i krvi njegove. Već je drevni mudrac, pa, sveti prorok Boži govorio da je u savjetu mnogih istinska i prava mudrost. također je zapisano da jedan hrišćanin, ni jedan hrišćanin, onus hristijanus, nulus hristijanus. Crkva je po svojoj prirodi saborna crkva, katoličanska. Ona je sabor onoga koji u svome imenu sabira i nebo i zemlju. I tajno te Trojice i sveukupnu tvorevinu svoju. To je njena priroda koja se projavila ja prvi put na takav način u tajnoj večeri prije Hristovog stradanja i njegovog raspeća kada je saznao svoje učenike i uzao hljeb i blagoslovio i rekao uzmite jedite ovo tijelo moje onda čašu blagoslovio pijte iz nje svi ovo je krv moja novoga zavjeta. A prije toga, kao što znate, on je po drevnom jevrijskom običaju oprao noge svojim učenicima. Izgovorio one sve te riječi da nije došao da da mu služe, nego da služi i ne samo da služi, nego da život svoj položi za bližnje svoje, za narod svoj. Njegovo služenje bogočovječansko je i temelj crkve njegove. A to služenje je zasnovano ne samo na tome što je on prao njihove noge, to je bilo samo simbolika, nego je utemeljeno na i ne samo na, na njegovom rođenju od Duha Svetoga i presvete Djeve i nije samo zasnovano na njegovoj propovijedi, na njegovoj nauci, nego je punoća tog njegovog služenja otkrivena u njegovom raspeću, u njegovom žrtvovanju za život svijeta. Mjera te njegove žrtve je mjera njegove božanske ljubavi. Na Golgoti on je otkrio svoj božanski lik i otkrio svoju božansku ljubav i mjeru svoje božanske ljubavi. Otkrio je sebe kao istinskoga Boga. Dakle, Boga koji ne traži svoje, nego prinosi sebe bez ostatka za, za tvorevinu svoju za ljude svoje, za narod svoj. Nigdje tako nije Bog jasno otkrio sebe kao ljubav koliko na Golgoti. U toj tajni njegovog raspenja, raspeća i njegovog žrtvovanja. Naravno, Golgota njegova je urodila njegovim vaskrsenjem i njegovim vaznesenjem u koje je punoća njega kao puta istine i života i punoća njegovog otkrivenja i njegovog poprisutnjenja među nama. To nije slučajno da je on započeo svoju propovijed. <clears throat> Pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Pojmiti tu veliku i svetu tajnu Boga kao ljubavi, Boga ljubavi, Boga koji projavljuje svoju ljubav upravo kroz svoju žrtvu. Ta velika tajna njegova i upravo ona na čemu se temelji život svijeta, na čemu se temelji život ljudskog roda, na čemu se temelji i naš ljudski život. Boga koji je vječna ljubav, on je javio, potvrdio i zapečatio svojim služenjem i svojom eh, golgotskom žrtvom. Naš vladika Tanasije je nedavno preveo je svetoga Maksima ispovjednika. Vjerovatno ste imali prilike da, vidite u njegovu knjigu i te njegove prevode. Prvi put u tolikoj mjeri su prevedeni spisi svetoga Maksima ispovjednika, među kojima posebno mjesto zauzimaju zauzima njegovi stoslovi o ljubavi svetog Maksima znate, sveti Maksim Spovednik od najznačajnijih mm, učitelja crkve Hristove, koji je e, živio krajem e, šestoga i, i prvoj polovini sedmoga vijeka, 580. šestotina i 62. E, godine među svim ocima crkve, možda niko nije tako duboko izrazio i opisao tu veliku i svetu tajnu Boga kao ljubavi i ljubavi kao osnovnog svojstva, ne samo božanskog, nego kao osnovnog svojstva e, ljudske prirode. Sveti Maksim Spovednik koji je bio najobrazovaniji čovjek svoga vremena, znalac tajni i svetovne mudrosti koji je bio također za vrijeme Kostanca II. E, bio je e, imperatora Bizantijskog bio je njegov savjetnik, njegov sekretar je bio. Imao veliku karijeru kao na tom svetovnom planu. Međutim, kao i u naše vremena, vlasti uvijek igraju i s Bogom i s džavolom svoju igru radi svojega vlastoljublja i zadovoljenja svojih strasti i tako i u to vrijeme se pojavila ona jeres monotelita učenja da je samo jedna volja Bogu, božanska volja i time poricanje upravo e, velike svete tajne e, Bogo ova pločenja i jedinstva ljudske i božanske prirode i punoće božanske prirode i božanskog bića otkrivene u Hristu i punoće čovjekovog bića Dakle, sve ono što je svojstveno ljudskoj prirodi, sem grijeha, to je primio gospod e, primivši ljudsku prirodu i to je ono što brani e, protiv lažnih učenja o Bogu i o čovjeku, o božanskoj ljudskoj prirodi, o, o Bogu čovjeku, sveti Maksim ispovjedni. Zato je jednostavno napustio vladarski dvor, da ne bi morao da bude sluga, da kažemo, gorima od sebe, i onda je otišao i zamonašio se Sopolju manastiru, gdje je bio kasnije iguman, i u tom znaku je proveo sav svoj život praneći učenje crkve, a plod te njegove odbrane je bio je šesti Vasenjski sabor, 651. godine. Praktično, taj veliki sabor crkve Božije, on je zapečatio učenje svetoga Maksima, ispovjednika, za koje je on mučenički postradao do te mjere da mu je bila odsečena i ruka i jezik ruka kojom je pisao svoje spise i jezik kojim je branio, kojim je branio e, učenje e, crkve. A onda i kraj njegovog života je bio zaista golgotski, on je prognan i progonstvu je proveo, a prije toga naravno bio i u zatvoru i ostalo je zapisano i to da je, jer onda su i carigradski, pa, pa mm, mm, mm, honorije, pa i aleksandrijski patrijarh i oni su, nažalost, pod pritiskom vlasti i oni su pokleknuli i e, ugađajući više ljudima nego Bogu, klanjajući se tijelu i krvi, a ne živome Bogu. I oni su bili potpali pod pa to lažno učenje, pa je bio zatvoren i ostalo je zapisano da su poslali jednog mitropolita da ga saslušava u zatvoru i kaže njemu mitropolit, nisi valjda ti toliko gord i nadmen da misliš da si ti jedini ostao koji, koji zna pravo učenje, da su patrijarsi, da je episkop prvoga Rima i drugoga, i aleksandrijski, da su oni odstupili. A on će da kaže da ne da Bog, da ja mislim da sam ja jedini i da sam ja od svih najpametniji. Međutim, dokle, episkopi e, ne budu hodili e, putem dokle ne budu hodili putem otaca i Kristovim putem ja ne mogu drugačije nego ovako. Krenuli putem otaca, ja sam spreman da celivam noge i staze kojima oni budu, kojima ona budu hodili. Jedan francuski teolog i istoričar, Rouyer, on je napisao čitavu knjigu do svetom Maksimu ispovjedniku, pa je između ostalog e, zapisao jednu veoma čudnu rečenicu, da je u tom trenutku, u tom istorijskom vremenu, e, Maksim ispovednik bio crkva, saborna, jer je kroz njega progovodio duh sveti i, crkva Božja e, progovorila i to je crkva na kraju i potvrdila svojom, svojom sabornom mudrošću na Vaseljanskom saboru, a odluke Vaseljanskog sabora one su ostale do danas apsolutno važeće i kroz to je i opravdan e, sveti Maksim. E, iako je to do posljednjega e, svoga zemnoga daha, on je stradao i u Lazika, to je zemlja koja danas pripada jednim dijelom Turskoj, tamo je, su uglavnom Gruzini, na tim prostorima, to je današnja Gruzija, gdje je on mučenički postradao i tamo se nalazi i čuvaju se njegove svete mošti. Vidimo ovdje na fotografiji u knjizi od Vladike Atanasija da je on bio tamo, bilo je naučni skup, bio bio to Maksimu pa je on bio tamo prisutan. Dakle, Sveti Maksim ispovjednik, veliki sasud božanske blagodati, izuzetni monah koji je sve žrtvovao, Hrista radi i na kraju postradao na kristoliki način, postradao je za, za Hrista i bio njegov živi svjedok. Pa sam računao da e, danas na ovom našem sabranju e, pročitamo nekoliko ovih e, poglavlja iz E, njegovog stoslova e, e, o ljubavi. Ima četiri stoslova, prvi, drugi, treći, i četvrti, ima jedan posebni spis o ljubavi. Ima čuvena njegova mistagogija, crkvena mistagogija koja je također koja je izuzetno dragocena koju je preveo naš vladika Atanasije. pominjem posebno njegovu crkvenu mistagogiju sa razloga što je dobar dio Najznačajniji savremeni pravoslavni bogoslova su pod nadahnućem svetoga Maksima ispovjednika, među koje posebno podlačim metropolita mitropolita Pergamskog Jovana Zizjulasa, pa i naš vladika Braničevski, Braničevski naš vladika Ignatije i drugi pravoslavni bogoslovi. Nema nikakve sumnje, vidite i Varika koji je uložio ogromni trud da nam svetog Maksima ispovjednika približi i na srpski jezik. Sad, da li uvijek ti veliki naši savremeni teolozi u potpunosti tumače svetog Maksima onaka kakav je on bio, to je sad pitanje za sebi mnogi dovode po znak pitanja neke od ja, smatanja upravo pergamskoga, pa onda i našega vadike Ignatija, ali bez obzira e, na sve to, Sveti Maksim nije jednostavan, nije ga lako, nije lako e, ni čitati, nije ga lako ni, ni tumačiti a, ali ovdje najbitnije da, da je on eto, ostavlja velikog i dubokog traga u crkvi, u bogoslovu, našem i u duhovnom <clears throat> životu, e, evo do naših vremena. Dakle, to su ti njegovi stoslovi dla poglavlja o, ljubavi. I da počnemo nekoliko ovih e, e, glava iz, e, iz njegovog prvog stoslova. Ljubav je, dakle, dobro raspoloženje duše kojim ona ni jedno od postojećih bića ne prepostavlja poznanju Boga. No nemoguće je doći u stanje steći ovu i ovakvu ljubav onome ko ima pristrasnost ka bilo čemu zemaljskom. Ono što smo i u crkvi govorili, da onaj koji e, se poklanja Bogu živome, ne može se poklanjati tijelu i krvi, onome što je e, vezivati se, a to jeste pristrasnost za bio što je zemaljsko. Ruđa, ljubav se rađa iz bestrasnosti. A bestrašće se rađa od nade u Boga. Nadu pak rađa trpeljivost i dugotrpljenje, a njih sveobuhvatno uzdržanje, a uzdržanje strah Božji, a straž Božji rađa vjera u gospoda. Ko vjeruje gospodu, boji se kazne. Ako se boji kazne, uzdržava se od strasti. A ko se uzdržava od strasti, trpeljivo podnosi nevolje, tegobe, žalosti. ako i podnosi žalosti, imat će nadu u Boga. <clears throat> A nada u Bogu udaljuje od svake zemaljske pristrasnosti. A kad se um odvoji, oslobodi od pristrasnosti, vezanosti za bilo šta, za sebe ili bilo šta zemaljsko, imat će ljubav prema Bogu. Ko ljubi Boga, poznaće Boga. Pretpostavlja svemu stvorenome ko ljubi Boga, poznanje Boga pretpostavlja svemu stvorenome od njega. I neprestano je ljubavlju privržen tome poznanju. Ako su sva postojića bića Bogom i za Boga postala, a Bog je bolji od svega njime stvorenoga, onda ko napušta bolje i bavi se lošijim, pokazuje da Bogu pretpostavlja stvoreno od njega. Klanja se to tvorevine namjesto tvorcu. Ko ima svoj um privezan za ljubav prema Bogu, taj sve vidljivo pa i samo tijelo svoje prenebregava kao tuđe Ako je duša bolja od tijela, a ne je bolji od svega tvorac njegov Bog, onaj ko duši pretpostavlja tijelo i Bogu pretpostavlja od njega stvoreni svijet, taj se ni po čemu ne razlikuje od, idolopoklonika. Stvari idolopoklonstvo upravo jeste to zamjenjivanje Boga i duše sa sa, tijelom, sa, ovim svijetom. koji je um svoj odvojio od ljubavi i privrženosti Bogu, ima ga privezanog za nešto čulno, taj tijelo pretpostavlja duši i Bogu, tvorcu stvorenja njegova. Ako je život uma svjetlost poznanja, a u svjetlost rađa ljubav prema Bogu, onda je dobro rečeno da ništa nije veće od božanske ljubavi. Kada se žarkom željom ljubavi um preseljava k Bogu, tada ne osjeća ni sebe, ni opšte išta od postojećih bića. Jer obasjavan božanskom i beskavnom svetlošću, um ne osjeća ništa od Boga stvoreno, kao i čulno oko što noseća zvijezde kada se rodi sunce. Sve vrline sad djestuju umu ka božanskoj ljubavi. No većma o svih čista molitva, jer njome okriljavan ka Bogu um biva izvan svih postojećih bića. Kada um kroz ljubav bude zahvaćen božanskim poznanjem i postavši iznad suštih bića, Osjeća božansku beskrajnost, tada po božanskom misaji od iznenađenja dođe osjećanje svoje svoga smirenja, svoje smjernosti. Tada s raspoloženjem govori riječi prorokove o kukavni ja, kako se sad potreso je čovjek budući i usta nečista imajući, usred naroda nečistih usana, živeći car gospoda, cara gospoda sa valta, vidjeh očima svojim. To je 12 ovih glava prvog njegovog a kada uzmemo iz drugog također nekoliko glava. Ko Boga istinski ljubi, on se svakako i neraskaja, nerasejano moli. A koji se svakako nerasejano moli, taj i Boga istinski ljubi. A namoli se nerasijano onaj koji ima um privezan za neku od zemaljskih stvari. Ne ljubi, dakle, Boga onaj koji ima, um ima privezan za nešto zemaljsko. Tamo gdje je srce vaše, tamo je Bog vaš. Kao što kaže u Evanđelju. I svaka vezanost unutarnja za bilo šta što nije božanska ljubav, Bog kao ljubav, e, vodi čovjeka idolo služenju i idolo poklonstvu, klanjanju tvari namjesto tvorcu. Um koji ostaje dugo u čumstvenoj stvari, dakle onome što je čulno, svakako ima strast prema njoj, nevezan je. To jeste pristrasnost, dakle biti vezan za, za nešto. E, kao na primjer strast pohote ili žalosti ili gnjeva ili zlopamtivosti. I ako tu stvar ne prenebregne, ne može se od te strasti osloboditi. Strasti koje drže um, privezuju ga stvarima materijalnim i odvojiši ga od Boga, čine ga da se bavi njima. A ljubav Božja, ovladavši umom, razrešava ga od svih sveza, ubjeđujući ga da prezire ne samo čulne stvari, nego i sami naš privremeni život. Dijelo zapovijesti Božih je da misli o stvarima čini prostima, a djelo čitanja i sozrcanja jeste da on čini neveštastvenim. nematerijalnim. A od toga umu biva da se nerasijano moli. Nije u podvižništvu dovoljan praktični metod e, djelanje, djelatni način podvizavanja, da on sasvim oslobodi od strasti da bi mogao da se nerasijano moli, ako ga ne slijede i različita duhovna sazrcanja. Jer pomenuti praktični metod oslobađa um samo od neuzdružanja i mržnje, a sozrcanje ga oslobađa od zaboravnosti i neznanja, tako će moći da se moli kako treba. Dva su krajnja najviša stanja čiste molitve. Prvo biva delatnicima, praktičarima, a drugo onima koji sazrcavaju, koji vide bogovicima. Prvo nastaje od straha Božijeg i dobre nade duše, a drugo od božanske ljubavi i krajnjeg očišćenja. A obeleže prve mjere prvoga stanja jesu da unutra sabira umo svi svjetski misli kao prestojeći samome Bogu kao što i predstoji, te da tvori molitve nenasijano i bez smetnje. pak drugog, obilježje drugog stanja jeste da u samom ustremljenju molitve on bude uznesen božanskom i beskrajnom svjetlošću i uopšte ne osjeća ni sebe ni neko drugo osušti postojeći bića, nego osjeća jedinoga u njemu kroz ljubav tako obasjavaju, obasjanje djelajuće. A tada pokrećući i e, slovesa, odnosno Boga, vezano za, Boga, prima čista i jasna svjetojavljanja o njemu. Ko nešto voli, toga se svakako i drži. I prezire sve što ga u tome sprečava, da se toga ne bi lišio. Tako i koji Boga voli, marljivo se stara o čistoj molitvi i svaku strast koja ga sprečava u tome izbacuje iz sebe. Koji odbacuje majku svih strasti i samoljublje. Lako će s Bogom odbaciti i ostale strasti, kao gnjev, žalost, zlopamćenje i ostale. Jer ko je držan od prve strasti, taj bivaju drugi strasti ranjavan, makar to i ne htio a samoljub je strast prema tijelu. Radi ovih pet uzroka, razloga, ljudi vole jedni druge, bilo pohvalno ili pogrdno. To jest radi Boga, kao što vrlinski čovjek voli sve ljude i kao što vrlinskog voli i onaj koji još nije vrlinski. I radi prirode, kao roditelji, djecu i obratno. Ili sujete kao hvaljeni svoga hvalitelja ili ljublja, kao bogatoga radi dobiti od njega ili slastoljublja kao onaj ko ugađa stomaku ili postomačnim organima. Prvi razlog ljubavi je pohvalan, a drugi je srednji, a ostali su ispunjeni strašću. Ako neke ljude mrziš, a druge niti ljubiš, niti mrziš, treći pak ljubiš, ali srazmjerno, a četvrti jako ljubiš, Poznaj o te nejednakosti da si daleko od savršene ljubavi koja pobjeđuje voleti svakoga čovjeka podjednako. Pobuđuje da se voli svaki čovjek podjednako. Ukloni se od zla i čini dobro, to jest bori se s neprijateljima da umanjiš strasti, a zatim se budi trezven da se one ne umnože, i opet bori se da stekneš mrline i potom ide i sačuvaš. I to će biti ono Adamu u raju rečeno raditi i čuvati. Naravno, sve ovo e, osoba poglavlja o ljubavi, ove stoslove njegove, četiri stoslova treba E, pažljivo čitati da bi onda mogli da se zaista duhovno obogatimo i koristimo i da nas to podstakne naročito u ove dane velike četrdesetnice na naše zvanje, na naše prizvanje. Iz ovoga što smo <clears throat> pročitali očivino <clears throat> da Sveti Maksim i sam je e, zagovornik one e, pradrevne svetotačke istine da bez praktičnog e, življenja, dakle bez mrline e, bez zadobijanja vrlina u njihovoj sveukupnosti, nemoguće je dospjeti do istinskog očišćenja, osvećenja do dijela i nemoguće je zadobiti ono što se zadobija, što, zašto je vrlina samo priprema, a to je upravo e, tajna bogoznanja, tajna bogoviđenja, tajna e, bogosazrcanja. Zato ono e, izreka drevna svetih otaca da praksis, teorijas, epivasis. Praksa, praktični život, praktično djelanje je preduslov za, za dobijanje bogoviđenja, tajne sozrcanja i za dobijanje istinskog preobražaja božanskom e, svjetlošću. S jedne strane, Sveti Maksim, dakle, e, daje izuzetno značaj E, djelatnoj ljubavi, djelu, djelanju. E, a s druge strane, e, na drugom jednom mjesta on se ne uzda u ljudsko djelo. Jer kao što kažu neki drugi sveti oci, svaka naša djelo je naše djelanje pred licem Božijim onoga koji je sve savršen, ravno je E, krpi kojom žena obriše svoju prljavštinu e, pa je baci. I zato sveti Maksim e, vrline, za vrline kaže da je neophodno ispuniti sve vrline i zadobiti ih, ali tek onda kada ispuni sve vrline, onda smatra i sebe kao raba neključimago, kao, kao onoga koji je samo radio ono što, što je mu je prizvanje da uradi, ali da se ne uzade to ono čime on zadobija svoje spasenje i zadobija ponoću svoga života. Ono čime se to zadobija, to je upravo dar Boži, božanska blagodat. Jedino božanskom blagodaću je moguće e, zadobiti punoću svoga zemaljskog života, ali preduslov za to je upravo E, upravo za dobijanje e, tih vrlina, ali ne uzanje u vrline, nego uvijek ostaje neizreciva nada u živoga i vječnoga Boga. To je ono što svetogorci govore e, svakome koji dođe u Svetu Goru, ona čuvena izreka svetogorska, hise ema lave Pnevna, proli krv da bi zadobio duha svetoga. Dakle, ili ono što je, govori, što je zapisao naš otac Justin Ćelijski, toliko živim, gospode, koliko kapi krvi, dolivam iz srca svoga u kandilo vjere svoje. Dakle, svi oni koji su zaista Bogu ugodili, oni su hodili tim uskim putem i e, zadobijali e, kroz vjeru, kroz nadu, kroz istinsku i pravu, nesebičnu ljubav, zadobijali e, ono što je Bog obećao onima koji njega ljube. Jedan od takvih u naše vrijeme, nema nikakve sumnje, bio je i prepodobni otac, otac naš Pajsije, svetogorac koji je u duhu ovoga, jako on više eh, bio vezan za svetoga Isaka Sirjanina, to je bila njegova nastolna knjiga. Eh, Jefrem Sirjanin, ali prvenstveno Isak Sirjanin, Sveti Maksim je za, za njega bio, da kažemo, više filosofski nastrojen. Međutim, eh, njegov e, e, njegovo življenje, njegov podvig u naše vrijeme, naš savremeni, je bilo upravo u ovom duhu svetoga Maksima ispovjednika, jer je e, oslobodio se koliko je to čovjeku moguće od svake pristrasnosti, tako ih naziva ovdje sveti Maksima svake vezanosti iza sebe i za stvari oko sebe, e, a pogotovo od, od svoga samoljublja i od gordosti koja, koja je e, izvor od iskoni svakog ljudskog otpada i čovjekove bogo otpadije. On je e, bukvalno sebe primio na žrtvu miomirnu na dar gospodu, kao i drugi veliki podvježnici e, prije njega i na taj način ga je zaista onda Bog i obdario ne samo vrlinama koje je on imao kao i drugi ljudi, nego ga je obdario izuzetnim darovima božanske, e, božanske blagodati. I ja sam živi svjedok e, tog njegovog preobraženskog preobraženske naravi. Sjećam se jedan put kad sam dolazio iz manastira Stavronikite, pored Kelije njegove svetoga krsta, i on tako u neko vrijeme, tako predveče, pri zalasku sunca, onda je teško, on ne otvara nikome. Tu je negdje, znaš da je tu, ali međutim ja bio uporan. I kucao, i čekao, pola sata, skoro cijeli sat, znajući da sam se molio gospode sve sine Boži pomiluje, dajde da, mu vidim, da ga vidim ta Pajsija i na jedan put evo ti njega odozdo, za stepeničice one kako idu od njegove kelije e, ispunjen vidiš ga beskrajnog mira nije kako bi se ja recimo ili neko drugi naljutio šta si tu navalio, šta mi dosađuješ, nego jednostavno takav mir je iz njega zračio, ne samo mir, nego njegovo lice, inače on je bio tamnoput, je, njegovi su sa istoka iz Kapadokije. E, njegovo lice je potpuno bilo preobraženo, očevidno, jedan susret, živi susret sa živim gospodom, sa njegovom svjetlošću. I onda onako kako ide od ozdo, lagano, e, sav ispunjen tim božanskim mirom, a ko bi drugi nego Amfilohije. Onako se i smije se, kako da kažemo, i to mi ostaje nezaboravna taj, taj susret sa njim, kao što i drugi jedan susret, od njega pominjem posebno, jer je on je to naš savremeni ovih dana i on pribrojan s punim pravom liku svetih. Služili smo liturgiju u, u, u ovoj eh, Sveti Arhangela, to je između eh, Kareje i Stavronikite i manastira Iverona, to je Kelija jednog ruskog arhimandrita e, Evgenija koji se tu pokojio, koji inače sam bio veoma zanimljiva ličnost, služili liturgiju, pa ga ja sad ispraćam prema njegovoj tamo e, Keliji, prema časnome krstu, prema Stavronikiti, tako na onaj put vododerina, ona kako se ide gore prema raskrsnici, prema Ibarano Stavronikiti. I razgovaramo ovako kao što mi sad razgovaramo. ja gledam u jednom trenutku njega u tom razgovoru, međutim on razgovara sa mnom i potpuno je prisutan, ali vidiš da on, njegov razgovor je mnogo dublje e, sa, gospodom. I posle svete liturgije uvijek je mogao i satima samo da govori dok si oteos, dok Slava tebi gospod. I tako kad smo išli dozvan dok si oteos. I ne sjećam se o čemu smo tu razgovarali, međutim u jednom trenutku. A bilo je riječi možda možda je bilo reći kako njemu, su govorili, pa se šta ti radiš ovdje? Ovaj, ti imaš, dao ti je Bog neke darove, za ne bilo bolje da se rukopoložiš, pa da ideš u svijet, da propovjedaš i da, da služiš crkvi. A on kada je Bog ih video, kaže on, e, blagosloveni kako je, meni. oni ne znaju da, da, moj e, moje djelo, moje služenje, kako da kažemo, moje, nije ograničeno na mali neki prostor, neke parohije ili ne znam, nekog manastira, nego je e, sav ljudski rod, sva tvorevina Božja. Ja sam zadužen da budem telegrafista, kako on to kaže, da prenosi Bogu vijesti iz ovoga svijeta i da prima od Boga vijesti da prenosi da prenosi ljudima. I gledam ja njega u tom trenutku kako razgovaramo, onako na njegova e, onako tamnoput, e, ona njegova mantica dotrajala, uvijek čista nema u njega da biti primijeti šprljavštine, bilo kakve. Praktično ona mantija na, na, na golom e, na golom tijelu, neki krst onako drveni tu na grudima. Jedan po trenutku, ja moram da priznam, prvi put u životu sam negdje nazrio šta to znači Hristova Golgota i raspeće za, život svijeta. Vidiš pred sobom čovjeka raspetog, ljubavlju. Vidiš raspetu ljubav za, svijet u tom trenutku. I shvatiš šta je to eh, Hristova Golgota i Hristovo raspeće za, za svijet. I, pa, i ništa. Je potpuno jedna prirodna, nema tu ničega izvještanečenog, eh, magijskog, eh, eh, kako da kažemo, ničega, ne znam, volšebnog ili... Jednostavno imaš pa recimo jednog živog čovjeka, realnijeg od realnog. Upravo time što on u tom trenutku nije sam, nego je, sa, živim gospodom i tu ga on nosi u sebe, on ga je primio i onda shvatiš i ono što pjevamo na liturgiji, vidje smo svjetlost istinitu, primi smo duha nebeskoga. I, one riječi svjetlost Hristova prosvećuje sve i sva. I onda shvatiš i šta je to bilo na, na gori preobraženja. Kakva je to svjetlost obasjala dvojicu proroka i trojicu Hristovih učenika. I šta je to što, što, e, začim su vjekovima čeznuli upravo e, molitveni tihovatelji e, i radi čega su e, opšte žića monaška mogla da opstanu eto kroz vjekove i pustinja koja je besplodna pustinja rađala i rađa više nego ona što nego mnogo djetna koja rađa pustinja upravo šta je to što, što, je to kroz vjekove e, hiljade duša privlači da se, da negde lomataju po budurama, po pećinama, da se odriču jednog normalnog, kako bi se rekao, načina življenja u ovom svijetu koji je običan, normalan, prirodni način da se svega toga odriču. Šta je to što njih privlači? Šta je to što što im daje tu snagu da istraju i e, što im je davalo snagu da istrajavaju kroz vjekove od velikih podvižnika e, bezbrojnih egipatske pustinje, palestinske pustinje, sinajske pustinje, e, setogorske pustinje, pustinja do, do, onih dalekih lavri na, sjevernom polu pustinja Antonije Teodosije Pečerski e, pustinja naših pustinja i žitelja ovdje naročito u vremenima e, svetog velikomučenika Kosovskog Lazara, dakle vremenima kada je upravo veliki sveti Grigorije e, Palama, Grigorije Sinaj i drugi, drugi veliki podružnici kad su privukli e, bezbrojne duše, žedne i gladne Boga privukle ih i tako su nastale i naše obitelji e, i ostali spomeni e, Sinaita po predanju sedam, devet Sinaita, međutim ja sam negdje čeprkajući po knjigama pronašao 35 tih Sinaita koji su, među koje naravno među te molitvene tihovatelje, e, spadaju i oni koji su osnovali e, i ovdje kod nas naročito ove e, Zetsku svetu goru, ove male manastričiće to je stvari to vrijeme koje je, pa onda redom to išlo do Nikodima Tismanskog, koji je osnovao Tismanski manastir i time je pravoslavna Rumunija u stvari procvjetala E, duhom Božijim e, i, do danas do starca Kleope i drugih njemu sličnih, a onda da ne govorimo o pustinjaku Nilu Sorskom i 15. vijeku u današnjoj Rusiji i poslije o Nikodimu Svetogorcu i drugim velikim podvižnicima koji su iznjedrili e, svetog Serafima Sarovskog, Antonija e, Teodosija Prečevski ranije nego svetog Avrosija i Optinske starce do Optinske pustinje. Pajsija Veličkovskog. Ne, Pajsija Veličkovskog koji je zaista odigrao veliku ulogu e, u početkom 18. vijeka E, koji je prenio predanje to iz Svete Gore, e, boraveći jedno određeno vrijeme u Svetoj Gori, prenio je e, u Rumuniju, a onda odatle je to prešlo i prenijeto bilo i na veliki duhovni preporod pravoslavne Rusije. Preporod koji je, ja bih rekao, spasio, spasio dušu pravoslavne Rusije u krvavom 20. vijeku E, pojavom tog e, bezbožništva, nezapamćenog u istoriji e, čovječanstva, antihristovskog bezbožništva i blagodareći upravo tom sjemenu, toj svjetlosti, toj soli koji su ti veliki svetionici Božji posijali, bilo je moguće opstati na tom strašnom raspeću u 20. vijeka, pa ako hoćemo i kod nas, blagodareći našem svetom vladici Nikolaju, eh, ocu Justinu i onima koje su, eh, koje su oni iznjedrili, eh, naročito vladiki Nikolaju koji je obnovio monaštvo u Srbiji preko bogomoljačkog pokreta, obnovio je monaštvo poslije rata i to je spasilo brojne manastire u Srbiji pa dareći upravi e, toj, njegovoj duhovnoj djeci. Ovih dana vjerovatno ste čuli da su e, e, otkrivene mošti e, prepodobnog Jakova Novog Arsovića, koji je po blagoslovu Vladike Braničevskog u manastiru Tumanu, onaj Dimitrije Plečević, koji je ovdje negdje kod nas na Prevlaci počeo da se duhovno, da se duhovno budi, tamo je pisao kao, kao mladić došao tako, pa je odatle sad je on iguman tamo manastira Tumana i napisao je tamo i žitije svetoga Zosime Sinaita i napisao je žitije i službu Zosime Sinaita i e, prepodobnoga e, Jakova Arsovića, jedne čudne ličnosti našeg vremena koji je ništa manje e, ravan tim velikim podružnicima svetogorskim ili e, ruskim, e, koji je možda jedini kod nas, pošto nije to svojstveno našom blagočešću i To je više svojstveno, to je bilo onaj Andrej Jurodivi u, u Vizantiji, a poslije toga mnogo brojni Jurodivi u Rusiji, koji su odigrali tekako veliku ulogu do Ksenije, Petrovgradske i drugih jurodivih, a kod nas je to bio taj Ar, eh, Jakov Arsović, doktor filosofije, izuzetno obrazovan čovjek Montpellieru, završio je doktorirao filosofiju, eh, očevidno eh, bio obujnje racionalizmom evropskim, kao i na neki način i svi mi koji prolazimo kroz ovu evropsku e, pustinju, e, kažu čak da je, bio i ateista u određenom vremenu. Međutim, on se sreo sa vladikom Nikolajem u Žiči, kao što mi je pričao otac Arhimandrit Jovan Radosavljević, koji je također divni učenik svetog vladike Nikolaja, e, e, da su oni razgovarali tri dana i tri noći u manastiru Žiči. O svim mogućim, oba dvojica doktori evropskih filosofija, samo što je vladika Nikolaj otišao i zaoro i dublju brazdu, e, ne samo između istoka i zapada, nego iznad istoka i zapada ostvario o sebi. I na kraju tog razgovora prodnevnog, na kraju toga razgovora podnevnog, onda je e, je valjda tako se zvao, e, Arsović, rekao Vladiko, ako je to tako, a drugčije do ne može biti, onda daj ti mene da me postrižeš, da me ovaj, nije ga postigao vladika, ali ga je, ali ga je tako. Prvo poslušanje mu je bilo da čisti klozete u manastiru Žičko doktor, nema, mada čisti klozete. To sa beskrajnim smirenjem je on to sve prihvatio i to je jedno od osnovnih njegovih svoj, svojstava revnošću, rijetkom revnošću u, u naše vrijeme koje je bilo svojstveno. Veliki misionar on je pisao, ali bez potpisivanja e, u misionarima u isto vrijeme on je taj misionar širio između dva rata i za vrijeme rata trpeći velike nevolje i narodstvo e, od komunista prebijan na kraju očajno od, tih stradanja i upokojio se 46. godine. Ostale su divne ta predanja o njemu koje još jedino što je otac eh, Jovan nešto zapisao, toga trebalo bi još više pisati. Pisati se sigurno o njegovoj ličnosti. Osnovno njegovo svojstvo je bilo upravo ono što govori Sveti Maksim ovdje, to je beskrajno smirenje. Beskrajno smirenje. I služenje. I predanost i tijela i duše e, Hristu Bogu na dan. I poslušanje. Kaže, ne znam ko je, kako se zvao, onda Iluban Manastiro Žiče, traži on Čeze da ide u Kraljevo da dotjera visionare e, koji su bili štampani. A igumane, što kao obično, igumane su obično ljudi, nerljivi. Kaže, ajde kakvi, misionari, ako hoćeš da, da vozeš, idi upregni se pa, pa dovezi. Neke blagoslovene oče igumane. Bez bropota, bez ikakvog otpora, nekog sam beskrajnim smirenjem, on je otišao da ispoštuje ovaj, u pregoje kočije i na čuđenje grada Kraljeva prošao je on mir sigurno moleći se gospodi se Hriste sina Bože kroz Kraljevo, prošao je tamo, otišao, to priča je Jovan koji je bio svjedok, onda je bio i on uskušenje u manastiru. I onda kaže, mi smo mu pomogli da natovari tamo u štamparije misionare dok izađe iz grada i on je to nikada, on to nije, to je bilo za njega veliki dar i počast na on tako. A je mnogo drugih takvih. Ovaj, onda pravio se i lud, recimo, za vrijeme rata bio u manastiru Žič. pa onda je bio u manastiru Ljubostinje zajedno sa vladikom Nikolajem. A pjevao imao divan glas. Ali nije volio da, da, da, da pjeva, da ga ne hvale. Pogotovo obično monahinje onda to hvale. E, I bile tamo monahinje e, i ajde oče da da, da pjevaš i tako. A on uzeo, nije on baš mnogo pazio ni, na svoju, što ne znači da, što, treba neko od nas da primijeni tu njegovu e, vrlinu. Imao i poneku vašku sebe, pa kaže on uzme ovako, počeše se, uzme vašku, pa onda pred sestrama sad možete ženska stvorenja, pa poljubi onu vašku, svakoj dihanije da hvalit gospoda, pa je onda vratio, neka i njoj treba hrane, pa je onda vratio nazad e, ovaj, pod pazuhom. I sad naravno sestre, oj, kakav Jakov, kakav svetac, pogledaj kakav je to svetac, prljavko, vašljivko, <laughs> koji je, ovaj. Dakle, toliko je, toliko je on, toliko je on bio ispunjen upravo tom divnom i velikom ljubavlju E, bilo je i drugih naših, hvala Bogu, takvih podvižnika i e, molitvenika i blagodareći njima u naše vrijeme mi smo duhovno blagodareći takvim podvižnicima e, gdje su nas posebno treba priznati to i uvijek Bogu za blagodariti obogatili i duhovno probudili monasi jer monahinje iz Rusije na stotine monaha i monahinja koji su prognani e, iz Rusije, naročito Lesninski manastir. E, oni su došli kod nas, prijenjeni naravno sa, sa, radošću e, i sa ljubavlju, ali su oni time probudili, obnovili su pogotovo naše žensko monaštvo koje je bilo potpuno zamrlo do pojave ruskih monahinja u Kuveždinu Hopovu, pa onda redom i dalje tamo do Ravanice, do Manastirčića, istočne Srbije. Blagodareći njima su onda i mnoge naše djevojke e, probuđene bile za, monaško zvanje i od tuda je e, došlo do obnove našega monaštva i u Srbiji u to vrijeme e, gdje je bilo najviše i ruskih tih iz Rusije podvižnika i molitvenika. I time se upravo i pokazalo da je crkva jedna jedinstvena, da je, a u isto vrijeme da postoji jedno jedinstveno monaško predanje pravoslavne crkve, koje je predanje istoka Palestine, predanje Sinaja, Svete Gore, e, predanje e, studijskog manastira u mnogoljudnom predstavnom gradu Konstantinopolju i onda to predanje, ono je prenošeno na različitim putevima i kod nas i kod pravoslavnih Bugara, Rumuna i kod pravoslavnih Rusa, pa onda je e, uzajamno e, bogatilo jedno predanje, e, druga predanja ili kad ona zamru onda ih budilo i obnavljalo. Dakle, ja sam uvjeren da, i ta e, duhovna, duhovna strujanja, zdrava duhovna strujanja koja su i ovo naše vrijeme e, započela u Svetoj Gori i koja su se onda evo proširila po svim pravoslavnim zemljama da i to veliki Boži dar e, za, za nas. S jedne strane, dakle, taj E, maksimovski duh e, e, ljubavi, bezrezervne ljubavi prema, prema gospodu kao temelju krišćanskog posebno monaškog življenja, a s druge strane mučenička krv. Dakle, kako kažu sveti oci, na dvije vrste dvije vrste podviga i stradanja. To je e, podvig i stradanje u krvi. To su sveti mučenici i e, podvig i stradanje u savjesti. Raspeće savjesti koje je za mučeničko stradanje nijesu svi spremni, ali su e, svi prizvani na ovo mučeništvo savjesti koje, koje je također ravnoznačno sa sa, sa mučeništvom u krvi. Dakle, u naše vrijeme mučeništvo u krvi pravoslavnih naroda, stradanje i progoni, kao slučaj Svetoga Maksima i u naše vrijeme, samo iz Male Azije milion pravoslavnih hrišćana prognato e, iz Male Azije e, poslije devetnaest 20. godine a prije toga nešto ranije milion jermena smo održati na Prevlaci, na Parastos, jermenima. Oni jesu, pripadaju e, monofizitima, ti jermeni, međutim svojim mučeništvom, svojim stradanjem, e, oni, oni zaista e, su divni svjedoci danas Hrista u svijetu kao što su divni svjedoci gospoda u svijetu i e, onih 22 kopta koji su e, nedavno poklani od ovih e, muslimana i e, one njihove majka njihova što je potresna priča kao majka Jugovića ili kao neke naše majke ovdje gdje ona rekla da se ona raduje da, su njena djeca E, postali Hristovi mučenici i oni su sa molitvom na usnama, pominjući ime Hristovo, velika je to svjedočanstvo u naše vrijeme, dakle, i to veliko stradanje crkve Božje e, na, u beskrajnoj Rusiji, milioni postradali e, u 20. vijeku, pa i kod nas postradali Dakle, ne samo do okupacija, nego od, nesrećnih ustaša i pokolji koji su bili, gde napunio se kalendar mučenika i stradalnika. Ovi dana došao je kardinal eh, u ime pape eh, Franciska je donio odgovor našem patrijarhu na pismo koje mu je bilo upućeno prošle godine u vezi kanonizacije eh, Alojza Stepinca. Nije se odgovarali čitavu godinu dana, pa, pa je patrijarh bio zabrinut šta i kako čemu se radi, međutim, ipak se ispostavilo da ovaj papa eh, nije čovjek bez savjesti i da je on pripremao, znači, i donio jedno pismo eh, koje je pročitano i predlog njegov koji je prihvaćen da da bi se to e, pitanje tog nesrećnog e, e međusobice krvane između Srba i Hrvata razbistrilo i učešća rimokatoličke crkve u svemu tome da se osnoja komisija jedna zajednička i sa njihove strane i sa naše strane, sa istoričarima, da se to što dublje prouči i to je prihvaćeno sa naše strane, ali u tom razgovoru i njegova svetost, a ja sam poslije iskoristio priliku da u, u te njihove želje da proglase Stepinca za, za svetitelja, da kažem tom ovaj, kardinalu i koji su nuncije bio tu prisutan, da to isto vrijeme kada je on bio eh, kardinal u Hrvatskoj, koji je prihvatio Eh, eh, državo Ante Pavelića i blagoslovio koji je bio i vikar te vojske eh, Pavelićeve. I to postavljeno dva kitakija. U isto vrijeme četiri naša episkopa su ubijeni i zaklani. Petar Sarajevski, negde u Jadovnu, Sava Trlajić kažu da, je, da su ga živoga zakopali Gornjo Karlovački, da je drljača prešla preko njegove glave. Platon Banjelučki na komade sasečen pa bačen od onoga Gutića u rijeku Vrbas i poslije izvađena i onaj sveštenik Subotić, mislim da je bio zajedno sa njim. Onda Dositej ispovjednik koji je tučen i pretučen u Zagrebu u isto vrijeme kada je tu bio kardinal eh, i koji je kasnije od od tih E, stradanja i upokojio se pet 6. godine u Beogradu i ispovjednik Zagrebački, nekoliko stotina sveštenika, a o vjernicima e, i broja se samo zato što su bili Srbi i pravo, samo u suštini zato što su pravoslavni. To je osnovna, osnovni razlog. E, I onda sam ispričao njima i onu priču o prebilovcima. Ovdje sam prije, kad sam tu negdje u januaru sam bio u Sarajevu, pa sam išao preko Trebinja i prošao prvi put preko prebilovaca. E, za, zapanjan e, tim iracionalnim zločinom. Svaki zločin je iracionalan. Ali taj zločin u prebilovcima to je nešto van, van ljudskoga e, poimanja, van to je nešto samo može da se objasni nekim satanskim nadahnućem nečim što je, što je s one strane ljudske pameti. Pri <clears throat> četiri hiljade njih koji su izvađeni, oni su pobijeni 41. godine i bačeni u jame. Prvo ubistvo kažem ja originalu Kohu. Drugo ubistvo poslije rata, u ime bratstva i jedinstva, e, sve te jame su bile e, zabetonirane, da to ne bi pobuđivalo, e, kako da kažemo, kao tu mržu među Hrvatima, među Srbima, muslimanima. Međutim, šta se ispostavilo? ovo, tada zapleteno krvavo bratubilačko kolono se u 90. godine još krvavije rasplelo ako se rasplelo e, do 95. godine, a, to je plod upravo tog krvog kola iz 40. i 45. godine. Dakle, drugo ubistvo. Izvađeni, jedan dio njih je, još tamo jama po Hercegovini, blizu Međugorja. Naročito, što je mnogo interesantno, jama koje E, koje nije otkopane. Ne znam da li će sad Vladika Grigorije uspjeti da, da i te otkopa, jer ovoga ljeta bi trebalo da bude e, osvećenje <clears throat> nove mučeničke crkve Hristovog vaskrsenja. Dakle, drugo ubistvo. Treće ubistvo još strašnije, kada su izvađeni iz grobova, iz jama, onda avionskim bombama su 92. 3. godine gađali crkvicu koja je bila podignuta na njihovim moštima i razorili je iz temelja. Jer ja sam video tamo, možete i da vidite, razbacano one blokovi, ono, betonski po onoj, po onoj pustinji Hercegovačkoj i 187 sanduka je bilo sahranjeno sve kosti ili su uništene, samo je ostalo, sad čujem da su uspjeli da prikupe 7-8 kopčežića od toga što je pronađeno e, poslije svega toga. To je, treće ubi, ubijstvo. I četvrto ubijstvo, to mjesto koje je tako uništeno i oskrnavljeno, oni su poslije 1995. godine do 2000. pretvorili bili u deponiju. Sve ovo naprijed, nekako da, da razumiješ, ali, takvu mržnju, demonsku, iracionalnu, tako, tako bezumlje, tako sljepilo, takvu antičovječnost, ja ne vjerujem da, toga ima bilo gdje u Europi i u svijetu. Ja sam to onako ispričao, e, malo skraćenije, naravno, e, i ovom kardinalu Kohu i u nabiskupu Beogradskom, i, šta je, koji je uzrok, šta je tu? Ja nisam onda njima dao odgovora, ali sam rekao da treba naći, treba naći odgovora. A kažem posle nuncije u hrišćani smo krivi za to, kažem. Ja njemu nisam htio da objašnjavam. U stvari, po mom shvatanju, osnovna krivica toga, korijen toga zločina toga bezumlja, te mržnje, jeste upravo e, e, gordost i ovo što kaže Sveti Maksim, samoljublje. Gorda obrva rimska, kako je naziva još Sveti Vasilije Veliki. E, to je ono što otac Justin naziva trećim historijskim padom u istoriji čovječanstva. Prvi pad – Adamov pad, drugi pad Judin pad, treći pad papski pad. početku moram da priznam da i meni bilo čudno to, taj radikalizam oca Justina, međutim kako vrijeme prolazi, sve sam svjesnije koliko je, duboko zasjekao otac Justin e, u taj, šta je, u čemu je Adamo pad, to je ono što smo i govorili, jednostavno radi radi samoljublja, sebeljublja, radi e, e, hljeba zemaljskoga i ljepote, odricanje od Boga. I ono što kaže ovaj, e, da ćete, nećete vi umrijeti, nego ćete postati, dobit ćete znanje, bogovsko znanje ćete dobiti dobra i zla, kako kaže u prvoj knjizi. Postanja, ljudin pad, opet srebro ljubje, koje je prodalo Boga, vezanost za sebe, za svoju slavu, za svoju gordost, za, a i ovo papsko spoj e, onog duha e, paganskog bogotvorenja rimskoga Cezara koji je bio proglašen za božanstvo. Rimski e, Cezari su bili božanstva. I kad se to spojilo sa Petrovim, takozvanim primatom, sa, crkvom, sa duhom crkve, taj spoj je upravo e, e, u papstvu koje je nepogrešivo, kao što kaže u odluci Prvog Vatikanskog koncila, ne pogreši eksese, non ex consensu eklesije. Ne pogreši sam po sebi, a ne po saglasnosti crkve. Šta je drugo satanizam? Nego upravo sebe, on je ne pogrešio, Ovdje sveti Maksim nas uči kako se zadobija, kako da se može zadobiti istinsko bogoviđenje i znanje božanske istine a on ex officio, kaže, samim tim što je na tom mjestu na kome jeste, on već, to je, e, kako je govorio Homjakov, čuveni e, bogoslov, filosof ruski, to je e, osma tajna mrtve vjere, kako je on govorio, veoma duboko. Osma tajna mrtve vjere. Da. Je ta, to učenje tako pamsko, ta E, e, na kome se onda zasniva, tu je on, posjeduje istinu, on je daje tom svom narodu, preko njega Bog daje, a onda, što je napisao otac Justin, ako jedan može biti nepogrešiv, onda u Rimu zašto ne može onaj u Berlinu i onaj u, u, Yorku i onaj u, Londonu. I zašto onda se čuditi što je savremeni zapadni čovjek nastupa kao nepogrešivi. On je mjerilo. zapadni čovjek, njegova civilizacija, njegova sa, tehnika, sa tehnikom spojena, on je mjerilo čovječnosti, znanja o Bogu i o svemu. Zapadni čovjek danas i u tom duhu, taj imperijalni duh, taj duh vlastoljuba i vladanja svijetom, on se sad proširio i sad zato i imate i bombardovanje Srbije i Crne Gore, zato imate i ovaj, ovo krvoproliće u Ukrajini. Tu je korijen svega toga i ovo što se događa e, na istoku, gdje se po prvi put u istoriji od prvih vijekova hrišćanstva potpuno uništava prisustvo hrišćana, drevni, pradevni hrišćanskih zajednica u Iranu, u Iranu, u Iraku, Siriji, u Egiptu. To je a, čega je to posljedica? Upravo tog, tog e, samoljublja, se, srebroljublja i želje za vladanjem svijetom od strane zapadnih naroda, evropskih, američkih. Dakle, papski pad. I tu dublje gledano, e, ja vjerujem da se jedino tu moglo otkriti taj sindrom, stravični sindrom toga pokolja i te mržnje koja je zasnovana mržnja protiv šizmatika. Mi smo ipak šizmatici pravoslavni. Mi smo dakle hrišćani drugoga reda za njih, a to je vjekovima, to traje već, da ne kažem od vremena cara Konstantina, pa na ovamo to trvenje između jednoga Rima i drugoga Rima. Oni nikada nisu prihvatili cara Konstantina suštinski kao svetitelja, a, a u isto vrijeme Bizantija je za njih bila izdaja upravo tog i takvog Rima, a poslije Bizantije i sve ono što je iznjedrila Bizantija ostale pravoslavne države, crkve i, narode. Dakle, tu je negdje, tu treba tragati tu treba tragati e, na tom kolektivnom planu, a to je upravo u stvari ono što, što se temelji i na, ličnom planu. Jer zajednica, e, ona sastoji se od pojedinaca, od ličnosti. I ako pojedinac, što kaže, e, se ne iscijeli od od grijeha, od strasti, od, a prvenstveno kao što kaže Sveti Maksim samoljublja. E, onda, on je taj koji će i da ostale zatruje tim i takvim samoljubljem, tom i takvom idejom, ideologijom. Onda će i kolektiv biti zatrovan time. I to se dogodilo upravo eto, u, okvirima zapadne hrišćanske e, civilizacije, a pred nama oduvijek je to bilo iskušenje, ali srećom nikada to nije u, crkvi istoga postala dogma života kao što je postala na zapadu i zato za nas ima nade i zato je izuzetno važno da se vraćamo tom izvornom e, poimanju E, našega življenja u, crkvi Božjoj i našega e, pokajanja neprekidnog promjene uma i srca i duše i našeg vraćanja e, ne nekakvim strukturama istorijskim, bez obzira kakve one bile crkvenog života, nego našeg vraćanja živoj i živonosnoj ličnosti Hristovoj. Hrista od jeve rođenoga, raspetoga, koji, se, koji je pokazao mjeru božanske ljubavi, kako je opisuje Sveti Maksim, i ne samo Sveti Maksim, a u isto vrijeme i pokazao mjeru našega življenja i naše ljubavi, našeg saraspinjanja sa, sa Hristom, o kome već i apostol Pavle tako duboko govori o saraspinjanju Hristu i sav hrišćanski život e, crkve u cjelini i crkve kao pojedinca jeste upravo e, to saraspinjanje sa Hristom. Nakon svetog Ignjatija, bogonosa u njegovim poslanicama, jedan stih koga su tumačili, čak i onaj Harnak, čuveni teolog, e, o Erosmu se, se stavrote. Ljubav moja je raspeta. U jednoj od poslanica, mislim Rimljanima, koji je uputio, pa su onda pitali se šta to znači njegova ljubav raspeta. Da li je to onaj koga on voli, po tim podrazumije, pod njim podrazumije svoju raspetu ljubav, ili je on taj koji, koji je, e, čija je ljubav raspeta. A ja lično mislim da da je u stvari jedno i drugo. Onaj koga on voli, e, za koga, se žrtvuje, on je raspet. A i saraspet je za život svijeta sa svima bićima i svima stvorenjima. A i onaj koji, koji hodi za njim, njegova ljubav je raspeta ljubav. E, I samo koliko je raspetija, utoliko je ona bliskija Hristovoj ljubavi i utoliko onda e, e, on živi u Hristu i Hristos živi e, u njemu. Dakle, Sveti Ignat je bogonosac i tekako shvatio tu veliku istinu, a upravo i Sveti Maksim ispovjednik i svi Sveti Oci u u tom pracu nas upućuju i rukovode, pogotovo nas monahe koji mi koji smo primili e, krst Kristov po njegove riječi, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka ide za mnom. Dakle, upravo u tom prizivu jeste e, raspeće i saraspeće nošenja e, Hristovog, Hristovog krsta i kao onaj Simon Kirinejac što mu je pomagao dok je išao na Golgotu u nošenju krsta, tako i svaki hrišćani kroz istoriju i onaj koji, koji nosi njegov krst i njemu se saraspinje. A opet kažem, to je prizvanje svih hrišćana, ali posebno prizvanje nas, monaha, i bilo da se radi o nekome koji živi kao je to naš otac Pajsije, ili nekome koji živi u opšte žiću, to je osnovno načelo življenja i osnovno načelo prizvanja od bilo, pa ono i ostalo i danas. I to je dobro da o tome razmišljamo upravo u vrijeme ovog velikog 40-dnevnog posta, koje nije ništa drugo nego je sa raspinjanje našeg tijela i naše duše sa gospodom. Zašto mi postimo srijedu i petak? Vrijeme e, dane stradanja Hristovog. Zašto e, toliko se pridaje značaj velikom petku? Upravo, e, upravo sa tog razloga što, što je naš život, njegov život trebao bi da bude sa njim da se, da raspinjemo i u njemu jedino da služimo. To je veoma bitno i nama ovdje koji smo eto krenuli za gospodom, svaki na svoj način, dobivši prizvanje od gospoda. I kao što i sami znate, a i ja to znam i svi to znamo, ima ona prva ljubav kad se zagrije čovjek za, za vjeru, za gospoda, da ta prva ljubav poslije, ona, se i daruje od Boga, ona je dar. A onda dođe vrijeme kada ono što smo dobili od gospoda treba da ga, kupimo, da ga, da, zadobijemo, ovo što kaže ko proli krv da bi zadobio duha. Onda treba trudom, podvigom, molitvom, postom, smirenjem, trpljenjem zadobiti tu, tu ljubav. I zato i dolaze određene krize i u ličnom životu čovjekovom, a onda naravno i krize i čitave zajednice, konkretno ovdje monaške zajednice, ja to primjećujem malo i kod nas, da, da ima poslovne prvog divnog velikog zanosa koji se dogodio tamo, započelo je to 80. godina, pa, pa, evo i posle 90. godina, uopšte u našoj crkvi, ne samo u našoj, nego, nego je to i posebno mm, prisutno i kod e, pravoslavne braće Rusa, koliko je to na jedan e, e, planula jedna divna, velika ljubav i povratak gospodu i obnova crkava, crkvenog života, obnova oštežića manastira. Svedeno je bilo u Rusina, na, ja mislim, na 14 od, od 3-4 hiljade koliko ih je bilo prije revolucija. Sad je to, hvala Bogu, ide preko hiljade također manastira u Rusiji obnavljanih i onih koji su nekada porušeni i onih koji se ponovo grade, a da ne govorimo o obnovi sveštenstva, monaštva, e, tako i kod nas, sve i vi sami znate kako je bilo i ovdje u našoj, u našoj mitropoliji ovdje do 90. godine, ja sam tu našao e, desetak redovnih sveštenika u mitropoliji, cijeloj Crnoj Gori. 90. godine. Da. A od, manastira imali smo koliko smo imali eh, monaha koji su izdržali u tim najtežim vremenima i zato im neka gospod zbog toga nagradi u svome carstvu nebeskom. Naročito ovih nekoliko eh, naše braće koji su došli iz Dalmacije, da nije bilo Dalmatinaca, šta bi bilo, ne znaš, sad bio sa, sa Ostrogom i sa Moračom i sa Cetinskim manastirom. <clears throat> Dalmatinci su tu, što nemoj da se oni sad prave gordi, da, nego samo da budu blagodarni gospodu, jel Stefane? Tako je. tako je. E, tako je Jeste, da. E, oni su, a sestara, e, koliko smo imali, imali smo e, one dvije sestre u podmestvi, imali smo e, u banji mati Salatiju, opet Dalmatinku, da, sa Matiju, onako je bila, baš onako, stroga, matuška, pa, to je bilo, to je bilo, a gore na severu da ne govorimo, svi su manastiri bili zapustili praktično, svi do jednoga, doduše piva je bila obnovljena, ali fizički obnovljena, nije ni bila nijednog monaha, i Kosijerevo, a ovo gore sve bilo posline. I sad vidite kako je Bog dao. Pustio Bog duhovnu glad na, narod, kako kaže drevni prorok, i krenule duše da, da se hrane ljebom života i velika stvar i blagoslovena, ali uvijek, što kaže đavo ni ore ni kopa, nego, nego čeka da svaku dušu da je negde pronađe. Sjećate se one lestvice Jovana Lestvičnika, kako do, dozgo sa vrha lestvice, sa 32. stepena se sunovraćuje. Dakle, nema, nema, e, nije čovjek siguran ovdje sve do, dokle, dokle, do posljednjeg e, daha. Zato drevni onaj mudac se govorio, nikome ne kaže kakav je dok mu ne vidiš kraj tek kad mu vidiš kraj, onda ćeš. Pa čak i onda ne može reći koji kakav je sud nije u ljudskim rukama, nego je u Božijim rukama. On je uzeo sud u svoje, ruke. Dakle, najđu one e, mršave u, Egiptu, e, sedam mršavi krava i sedam debeli krava. Pa onda dođu one mršave pa pojedu debele krave. To je u životu svakoga od nas pojedinačno. Imaš debele krave i mršave krave. A i ono u evanđelju tamo gdje kaže onaj isijeljen od, od, demonske sile, potišao satana u pustinju, a onda vrati se onaj koji je bio iseljen, nije dušu svoju obogatio vrlinama i, i anđelskim. I kaže ovaj ode pa dovede legion i bi onome čovjeku potonje gore od prvoga. I to se događa i dogodilo se ne jedanput I to se događa, treba imati u vidu i sa nama monasima. Kad polako, polako, kad zaboravi čovjek onu prvu vjeru, prvu ljubav, prvu revnost, pa polako, polako. I neprimjetno, sitnica po sitnice ga i odvaja i na kraju se nađe šta ću ja ovdje, kome ja služim, ko sam ja i polako, što kaže, dolaze nečastivi e, po, po svoje. To skrećem pažnju i sebe i vama, ovdje pogotovo za vrijeme ovoga časnog posta, da moramo malo da budemo, da razmislimo sa kim smo, šta je ono što nas postiče, dobro je, i djelanje, i gradnje, i obnove, i sve je to dobro i zlatno, ali e, ako nema, ne, ne prate te gradnje, ta unutarnja nadgradnja, ova maksimovska e, duše, sve je to onda luk i voda. I sve što uradimo, ako ga ne uradimo, sa poslušanjem i sa blagoslovom, dajte da to nema, nema to vajde i nema to sreće. Evo, svjedočanstvo, koliko je sve urađeno samo u ovoj Crnoj gori od 45. godine. Veliki trud je uložen, ogromni trud na obnovi i e, na gradnji fabrika, preduzeća, e, kako da kažemo, na obnovi e, svih oblasti života, ali je sve rađeno protiv Boga i bez Božijeg blagoslova. I evo sami vidite šta se dogodilo. Evo koliko je pustolina, prvo od onih seljačkih radnih zadruga koje ja pamtim iz 53. pa do, Kapa, do, Oboda, do e, e, Tare, do ne znam, Dakića, do koliko je preduzeća, hiljade i hiljade radnika su zarađivali hljeb sebi, pa sad ni hljeba, ni fabrika. Sve je otišlo po, što kaže, vrag đavolu došao uslatove što kaže Petar II. Lovčanski tajnovidac, a to ponavljao naš otac Dimitrije u svoje vrijeme. Kaže moće oče Dimitrije, kako te da zatvoriše? On dvije godine bio u zatvoru u to vrijeme. Samo što je ispričao nekom e, špijunu da je ovdje ubijen Bajo Stanišić i Blažo e, Đukanović. Pa on kaže, vrag đalu došao u svatove, kaže pokojni, <laughs> pokojni Dimitrije. Vrag đavolu došao u svatove. Jeste. Jer to je dakle, što se ne uradi po... To se uradi samo, Možemo, sigurno možemo. Čak i bu, da, može i da bude bolje od onoga što je blagosloveno. ali prije ili kasnije, što kaže, ode to bez, bez ovaj, bez ostatka i nestane, izgubi se i propadne, a prije svega i onaj koji je radio, pa kaže, njegovo dijelo nije dijelo, ono što je zapisao sveti Jovan Kasija negdje. Kako je našao nekog pustinjaka u, dolje u Egiptu, nije u Egiptu, nego u Africi dolje, gdje je danas e, i ovaj Tunis i e, Alžir i ove države koje su muslimanske, to je bila karteljina čuvena, tu su bile crkve, to vrijeme koje su kasnije sve, nažalost, srušene i uništene. Pa našao neko pustinjaka i uzeo, kaže, ovaj, e, neki malj, jednaka velika stijena i udara, razbija ono stijelo. A ovaj došao pa mu kaže, pomaže vam Bog, trudbenici, Kaže, odgovara ovaj kako, kako, kaže, u množini mi kaže, zar ne vidiš da sam sam? Ne, nisi sam, vidim čitavu četu crnaca oko tebe, pa, pa kažu, udri, udri, udri, udri. A ja mislio, kaže, da, ću da se tako, ne, pazi, nije to, nije svaki trud, nije svaki podvig, nije svaka vrlina istinska i prava vrlina, samo ona koja, koja istinski Božja i od Boga i po blagoslovu Božijem i po poslušaniju da bude volja Tvoja, gospode, stalno to ponavljamo, ali malo nam, mene prvo do, do srca dopire to da bude volja Tvoja. šta to znači? kako tu ima, kako tu težinu i koliko, to e, smirava svako ljudsko biće i, i, i daje mu pravu mjeru njegovog truda i njegovog jedan, neophodan taj trud, ali zna se da samo tamo gdje je volja Božja sjedinjena sa, sa našom voljom, odnosno naša sa Božjom voljom, gdje je to poslušanje i to služenje, hristoliko služenje, jer rekli smo, riječ je gospodnja, nisam došao da mi služe, nego da služim. I ne samo da služim, nego da život svoj prinesem za bližnje. Drugim riječima, mjera njegove bogočovečanske ljubavi e, zasijale na Golgoti je mjera našeg življenja ovdje na zemlji. Nema, druge mjere. Sve ostalo je malo ovdje, malo ovdje, malo i Bogu svijeća i đavolu svećica. Samo ta ta, ta vrlina, ta ljubav, Golgotska, Božija, Hristova ljubav, kad postane priziv našemu biću i mjera našega bića i provjera svega onoga što, što djelamo i što radimo, onda je to prava stvar. I da završim upravo sa našim ocem Pajsijem. Sjedim ja sa njim eh, u Dafniju to je ona pristanište kako se ide za, za Kareju. I tu sjedimo pored mora, onako malo se izdvojili, čekamo autobus. Kaže, je. znaš, kaže Amfilohi, vidiš, kaže, ovu, e, imaju one mm, od, od, od flaša ovi čepovi, one pluta ono, što, kaže, vidiš, kaže, ove, ove čepove, pa vidim, ono, pili pivo, sokove, čuda, onda baci onda u more i onda ispliva ono na površinu, pa voda, eh, udara. E, kaže, znaš šta je, vidiš ovaj, ovaj čep, kaže ovdje. Znaš, ovaj čep može da me odvede, odvede u, raj, a može da me odvede u pakao. Kakve veze sad ima ovaj čep, kaže sa rajem i sa pakom. Evo, kaže, kakve veze ima. Gledam ja, kaže, sad ovaj, ovaj čep, pa kažem, uh, što pa dobro, neko ukusna sok, neko pivo. Znaš kako dobro pivo bilo u tom. Aha, znaš, sećaš li se ono kad sam sa društvom tamo negdje, ne znam ja gdje je on bio u, Konjici, tamo gdje je bio, ili kada je bio u vojsci, sećaš se kad sa društvom kako je bilo divno kad smo pili. A znaš, pa da, a, kako, sećaš li se sad i onoga društva? onda polako, polako, preko ovoga čepa, polako do, do piva, pa od piva do društva, pa od društva polako odeti duša na, na, na, na, čapor. Odeti duša, ode, kaže, gotovo. Pa šta onda ti radi sad ovdje? Šaša. Vidi čovječe, zna kako je divno tamo. Tamo i one ljepotice koje su bile i sve to. Vidi, vraćaj se tamo, tamo će, tamo je tebi, ovaj, i ode gotovo. Sve ti propade. A s druge strane, kaže, vodite u raj. Gledaš pa kaže, eto vidiš ti pio si, ispivaš, ovaj, uživaš pa, u tome, a tvoj gospod, šta je on pio na Golgoti? Od ocat, gorki koji je ispio, radi čega? Iz ljubavi prema tebi tu kroz, to njegovo piće i njegovo raspeće, e, otkrila se on, kao vječna ljubav. I onda kaže, šta radiš čovječe? Dajde. Vraćaj se na sebi. Daj brojanice. Ajde, vrati se nazad sa gospodu. Oprosti gospode mene grešnove, što se otuđih od tebe i od tvoje volje. Polako, polako vratiti se ona prva ljubav i gospod. A kaže, nije meni što ću ja ići u pakao, kaže pas. Bolje nisam ni zaslužio. Ali znaš šta, šta je meni najteže kad o tome razmišljam? Kako ću ja kad dođem pred gospoda pogledati one kapi njegove krvi, njegove ljubavi koju je polio za mene. E to je, drugim rečima, ljubav je ona koja, sudi. Hristova ljubav, Golgotska. To je strašniji sud. Utoliko je on strašniji što je, što je, to sud ljubavi božanske, a ne sud nekog, ne znam, policajca ili nekog tiranina ili nekog boga visokoga, dalekoga nego, neka ljubav božanska koja, koja sudi, koja te dakle, kapi kako ću ja pogledati, kaže to je meni najteže. Toga se ja plašim. A ovo ostalo, kaže, za zaplakao nisam Boga ni, zaslužio. Neko tamo napisao njemu, e, teokrit pokojni Bog da ga prosti, divan monah i ovako učena glava, ovaj, pisao dosta divnih njega, teokrit Dionisijac. Pa onda nešto šao pa napisao ortodoksus tipos, jedan članak o ocu Pajsiju. je negdje 80. i neke godine. I tamo ga pohvalio kako on spada u, među one koji su pravi svetogorski pustinjaci, podižnici, molitvenici i tako. I neko to donio Pajsiju da pročita. I vraćamo se mi s te on kaže, Čampilohit, vidjeli ti šta, šta napisao onaj Pajs, Teohit rekao da sad pravi kao da nije da, da, ne znam šta li je to napisao. pa šta rekao, šta je to napisao? Zamisli ti mene našao da mene hvali kao svetogorca pravoga podvižnika. Ma je, pa je normalan? Mene našao. Posljednje je koje gazi po ovoj zemlji. I da men tako i treba. Tako mi izašao sam prg na trg na pijacu da, da, da me hvale i da tobož se pravi nekim učiteljem, a znam ja da postoje takvi, sve, ali oni se, a za njih niko ne zna. Oni su potpuno sakriveni. A ja i znam koji su oni, ali eto, tako meni treba. Ako sam nešto ovdje uradio, da mi, sve da mi se isplati ovdje, a gore kad dođem pred gospoda, ništa, gotovo, baš onako gledaš ga siroma sav, izgubljen, pajsije, što je tako njega pohvalio ovaj Teoklit, a i to pokazuje zaista koliko je on duhovno bio e, prosvećen, sazrio, istinski vidiš, do, toga kad mi jedan put kaže tako po, služi liturgiju, pa tamo spremio nešto da se poslužimo i tako onda posle toga kaže, znaš, kaže o ali tačno u tim riječima sav je on bio. Nemaš ništa ljepše na svijetu nego da ništa nemaš, a da sva ona da je tvoja. I onako se prpo kao neki što kaže, e, kaubaj neki onako što kaže, <laughs> onako se ovako ispužio, ništa da nemaš, a sva vasiona da je tvoja. E, to je ono, to je ono na što nas upućuje i ovaj veliki post i na što nas upućuje i Golgota Hristova u kojoj učestvujemo kroz veliki post, to je ono na što nas upućuje naše zvanje i naše monaško priznanje, pa sad nek nam Bog bude na pomoći da u svjetlosti to i, i ovog opisa božanske ljubavi svetog Maksima, da sagledamo sebe i svoje zvanje i svoje prizvanje, da vidimo gdje smo. Da vidimo gdje smo, pa Nikad, nikad nije kasno. I da se trgnemo, i da se vratimo, i da, Boga moleći i jedan drugog pomažeći, jer e, brat na brata naslonjen, ko tvrdi grad. Zato i postoji opšte žića, zato da, da možemo, da, jedan drugoga pomognemo, da budemo pomoćnici jedni drugima. zato i opšte žiće je to opstalo i monaško zvanje, gdje se niko ne rađa, a neprekidno opstaje kroz vjekove. To je već i tu je paradoks e, monaškog zvanja i monaškog prizvanja, upravo sa razloga što, što se tu daruje e, onaj najdublji i otkriva najdublji smisao ljudskog života, a smisao ljudskog života jeste upravo u ličnosti e, Hristovoj, u ličnosti Boga ljubavi Hrista Boga našega. Njemu neke slava i hvala u vijekove vjekovani. Ajde, ako ima neko nešto da, da pridoda, da ovome što smo rekli. pa... Nemoj, čekajte, čekaj, čekaj, nemojte samo, pa nemoj, baš on prvi da bude. Ko bude prvi, to znači sve o što smo govorili ide u prazno. nemoj, pusti, nemoj da. Sedi, oče Grigorje, sedi, sedi. Sedi, sedi, sedi, oče Grigorje, da vidimo prvo, da vidimo, da vidimo malo ovi starije nešto da kažu. Pa. Ajde, ajde, tako, tako. Tako, blago. Molim. Ajde, Benedikt. Vladiku, blagoslovite. Blagoslovite. Pa evo, ja bih čisto i pitalo i konstatovao nešto ovako vezano za evo, vašu besedu diskusiju. Evo, ste kazali da ovo vremeno nekako došlo do jednog ustavljivanja, presjećenja i kod svih nas monaka i u manastima je kako ja tu lično osjećam, vidim te to prisutno u okolini. Posebnog žara i energije koje smo imali u početku kad smo bili na siromašnim zajednicama porušenim tako ne više te energije. Sad sam kad smo odgubili uslove i, i komfor i novca ima više i svega nekako nekako je utihla molitva i blagodat nekako se kubi se. Pa čisto bih htio da, da vas pitam kako se naći malo te energije, povratiti je i da se ipak baš kad imamo se usto druge, samo nam fali molitva i, i tu energiju da povratimo. Kako naći? Pa ja sebe pitam. Ne samo. sam u Petrogradu, odnosno Leningradu, 84. godine. Tamo sam sreo jednu jorodivu Ninu na groblju Smolensku bio sam zajedno sa jednim monahom, Metodijem iz duhovne eh, akademije. A snijeg je tu bio, to je bio da negdje baš mart mjesec ili april tako. Pa smo bili kod uh, časovnje Svete Ksenije Petrogradske i Urodive, koja je bila sva obložena sa daskama onda. Naravno, mogao narod da ulazi u nju. A onda između ovih nasaka, hiljade imena, narod je tu uvlačio, gdje su bile molitve za zdravlje, za spasenje. A onda tu na groblju nađemo tu Jorodivu minu. Da ne dužim priču, tako negde kaže ona iz Sibira, tuda je da, pobjegla, jer u su sve crkve srušene, nema nijedne crkve, a ja bez crkvi žit ne mogu. I ona je sad došla, živi u nekom, tu negdje, ko zna, nekom podrumu ili sirotinski, <clears throat> iskuplja tu neke otpadke po, po groblju i čisti vidim one grobove, pa onda, onda gleda me, gleda me, pa kaže, a prave, onako, 60-65 godina, tako. Vidi se čista duša Božja, celomodrena, vidi se po njoj, nema nikakve ženstvenosti neke što kaže koja u njoj, nego vidiš, zaista je na Božja duša. Pa me gleda, gleda, gleda, u glubinu bačuška, glubinu bačuška, dubinu oče. Ponjeli Pa razumeo sam, poljela, hvala ti, tačno, u pravu se treba, u dubinu, dubinu treba ići. Sve je shvatila. A ovom drugom jelom monarhu će da kaže, on zaista na njemu onako vidi se, mlađi je čovjek, je neka onako zamišljenost, malo neka vrsta ono tuge. A onda gleda njega, pa ga gleda, pa kaže, Hoćemo čemu ti tak grusni, bačuška? Zašto si tako tužan? Ne nado biti grusni. Nado biti tužan, da? Gospod, velika je radost. Poнимаешь? Gospod, velika je radost. I iz nje, vjerujte mi ste, proste, sirote, dušice i rodive, tako je radovanje izbijalo neko, to kaže, nebesko. A u tom trenutku, kroz one tamo sosnje, kroz ne, ono, drveće, na, na naput makuše se oblaci, pa zasija, zasija sunce, a dolje smije, po, po, po, po groblju, znate, nebo, radosti sa neba, radosti i E pa tu negde, a mislim, mogla bi nam biti učiteljica ova <laughs> Nema molite se Bogu za, za njeno Božju dušu. Učiteljica nam može biti. Po čemu ono Rus grusni? Gospod je radost. Što A da bi ta radost ne dobila, treba ići malo dublje u dubinu čeprkati, a ne po, po površini. Ne po površini treba čeprkati dublje. I tu je, sva je priča, ponovo se vratiti, to je, ali revnost i umnožiti revnost duhovnu i tako da kažemo ojačati vjeru treba dođe u krizu vjera, to je to. treba vjeru ojačati, to je to. A i ono što sad u molitvi svetoga Jefrema jeste duha celo mudrost smirenovlja, trpljenja i ljubavi. A prije toga duhovljenosti, tugovore, čalotinje, gnjivosti i uninija, vlastoljublja, u, što nas to pojede, što nas to pojede vlastoljublja, što kaže, mjerimo sobom sa svijet, I praznoslovlja, bla, bla, bla, bla, bla, i uznutra, iz polja, pričamo svoje neke priče, što kažemo ne prglja samo onaj koji prglja s Najopasnije prljanje koje je, koje je unutra. Pa eto u to, molite se tog Jefrema nam je dobar nauk za sav život. Samo taj nauk, njega se pridržimo i evo ti. Evo ti da. Sada radim primjer starca Nikandra. Da iz manastira Provengona, iz Francuske. Jedan od ruskih bježenaca poslije revolucije koji je tu došao. I bio je, mislimo, u manastiru Koveždinu sa sestrama, pa onda poslije Kovakovnika. Pa je stigo i do Capraga tamo kad su ih zatvarali, pa onda poslije u Zemljanu, u Beogradu i onda su ga potjerali one sestre iz Lesninskog manastira za Francusku naše ovdje pripojisti, proglasivši sad njih koji su sve izgubili od komunista da su oni sad špijuni Sovjetskog saveza. To je, što kažem, tragedija na tragediju. Razbeće na razbeće. I on je dostao tamo u Francusku i tamo njega rađen, bilo mu je 94 godine u manastiru Kornogonu služila služba trajala kako to samo Rusi znaju, pa kaže neki naš pop govorio, kaže oni Rusi i Bogu dosade sa svojim orifama, bez kraja i bez, bez konca. Da. I služili on čitao vrijeme, sjećam ga se u crkvi tamo postoja, ostavio pitrahilj, radi tamo čestice, ovaj toku liturgije, prinosi kandilo, kadionicu. I se i tamo Matuška Teodora i bio onda i filaret mitropolit zarudežne Ruske crkve, divan arhijerej filaret. I pitam ja Matu Teodoru, rekao, gdje nam je otac Kanda? Pa kaže, ne, on nikad ne dolazi kod nas. Pa šta, kaže, šta? Pa ide, kažem se, on mi nešto odnesemo tamo arhijeriju. Pa se, pa se nije namolio, pa koliko vremena. Ode, mogu li ako njega? Može, ode mi ako staci Malo samo nije dobro čuo staci, pa moraš malo da Nego starče, slovi, A u njega tamo brojanicu okreće starac. Pa rekao, zato starče za se nisi umorio, pa Bogu toliko ova služba toga. A, kaže način Filohije, nikako umorio, kaže, ne znam koliko mi je Bog još ostavio ovoga moj dana života, pa koristi svaki trenutak da ne izubija, kaže, a od 15. godine je u manastiru, negdje u nekoj ruskoj guberni gdje je bio, gdje je krenuo, sav život je to, sad mu 90. Znači, 80 godina je u to vrijeme već bio u manastiru. I kaže, kad bi sad znao da bi mogao da počne s početka, e, sad bi ja znao kako treba ili kako ne treba gubiti vrijeme. Međutim, eh, Bog da prosti to što je bilo, ali ovo sad moram da grabim svaki trenutak, da ga, da ga iskoristim, nema vremena, nema vremena ja da gubim. Uzmem ja blagoslov njega, bojio sam starost ali vidiš taj oganj koji je gorio u njemu i prošao kroz kroz kakvo iskušenja. Na kraju je ured, urodio ploda u 94. i onda pokojio se posle koliko se čuo u 98. godini. Starac Nikandar, zaista jedan ovaj, svetitelj našeg, podižnog našeg vremena. Starac Nikandar, e. e to ti je to, dakle, to do stari dana, 80 godina, i ne samo da nije izgubio taj oganj i tu, nego čak toga je postaklo da, da nadoknadi ono što je propustio dok je bio, dok je bio mladi. Tako da u tom duhu trebalo bi i